Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. нядзелю мы гаварылі пра тое, што паўнавартаснае жыццё культуры немагчымае без сістэмнага назапашвання таго, што ўжо створана. Што гэта значыць? Культурныя набыткі выстройваюцца ў такую сабе піраміду, дзе каласальныя каштоўнасці, літаратурныя, гістарычныя, мастацкія складаюць падножжа. Яны апісваюцца навукай і пашыраюцца, папулярызуюцца сярод публікі. Скажем, кінорэжысэр ставіць мастацкі фільм па кнізе Владзіміра Караткевіча, дзікае паляванне караля Стаха і прыбягае пры гэтым да кансультацыяў архівістаў, гісторыкаў матэрыяльнай культуры. Нарэшце навуковая і папулярная плыні сыходзяцца на вяршыні піраміды у школьных падручніках, якія даюць прадуманую інтэрпрэтацыю гісторыі і культуры, а таксама ў энцыкляпедыях і даведніках, якія прапануюць тыя веды ў канцэнтравана скарочаным выглядзе. Уласна такая піраміда і ёсць культурным кантэкстам, у якім твораць свае шэдэўры новыя літаратары, мастакі, гісторыкі. Гэта той стрыжань, вакол якога і адбываецца жывое жыццё нацыі. Так паўсюль у прызнаных і паважаных у свеце народаў. І менавіта брак гэтыя стройныя піраміды ў сабе мы адчуваем калі спрабуем вымавіць побач беларуская культура і французская або нямецкая або нават польская культура век кампутараў і сістэмных тэхналогіяў не спрыяе прынамсі пакуль наладжванню нашыя беларускія піраміды як можна было б таго чакаць хутчэй наадварот у скажем апошняя сур'ёзная праца ў кірунку сістэмнага назапашвання ў маштабах краіны далася інбелкультам у двадцатыя гады але ўсё было неўзабаве развалена і панішчана спачатку сталіншчынай а пасля і вайною ідэальнымі часамі культурнага будаўніцтва выглядаюць яшчэ ранейшыя 18 і 19 стагоддзі -е каласальныя калекцыі радзівілаў тышкевічаў гомельская графа румянцева ды да і шмат каго яшчэ праца этнографаў тае пары кіркора шпілеўскага федароўскага слоўнік беларускай мовы насовіча нішто не паўтарылася ў далейшым ані маштабамі ані значнасцю зробленага а тое што было назапашана і сістэматызавана за мінулае стагоддзя прапала. Адсюль такое адчуванне маладосці і, адпаведна, нявопытнасці, беднасці і нецікавасці беларускай культуры. Адсюль бясконцыя рапселькораўскія парыванні адкрыць наполеонавы скарбы і адкапаць нясвійскіх апосталаў, што мысліцца як культурнае дзеянне, а насамрэч ёсць дылетанцкай дыскрэдытацыі культуры дасць Бог некалі народзіцца ў Беларусі няхай не ідэальная, але спрыяльная да свайго ўлада. І менавіта перад ёю ў стане першая задача будаваць сваю беларускую піраміду. З таго, што ёсць у беспарадку на бацькаўшчыне і з таго, што расцягнутае па ўсім свеце, найперш у глыбокія спраты расійскіх архіваў ды музеяў а таксама з таго, чаго ўжо няма, але дакладна вядома, што яно было. А пачынаць гэтую справу, калі задумляць яе навякі, трэба менавіта адтуль, ад радзівілаў і тышкевічаў. Thank you. казачы пра сляды панскай сядзібы, бачаныя на полачыне, мы павялі гаворку пра рэстытуцыю, вяртанне маёмасці яе былым уладальнікам. Менавіта з гэтай тэмы мусіць пачацца і капітальны рамонт беларускага культурнага кантэксту. Менавіта тышкевічы і ім падобныя дасягнулі найвышэйшага пункту нашай нацыянальнай цывілізацыі, адкуль пасля мы доўга і пакутліва ляцелі ўніз у сённяшні хаос і самаадмаўленне. Іхны даробак гэта арыенцір. Аднавіўшы справядлівасць мы адчуем сябе нашмат больш багатымі і жыццяздольнымі. У якасці рэмаркі дазволю сабе сказаць пра верагодна памылковае адчуванне, якое часам даводзіцца перажываць, што ўсё, што цяпер робіцца ў нашай культуры, гэта прафанацыя, якая ні на чым не стаіць, ні з чым не звязаная і не мае крытэрыяў ацэнкі. Бо сваіх крытэрыяў сапраўды няма, а пад міжнародныя проста не падпадае адчуванне ўвогуле крамольнае бо няма сэнсу разбураць тую культурную іерархію якая была створаная камуністычнай наменклатурай пры сціплым удзеле беларускага народа гэта прынамсі адзінае хай сабе ілюзорнае апірышча якое сёння ёсць зрэшты ўжо сёння ўсё савецкае ўспрымаецца як рэтра а на змену яму нічога не прыйшло чаму у На мяжы ў 80-х і 90-х гадоў найлепшыя беларускія творцы рынуліся ў палітыку. Спачатку акрыленыя, а пасля расчараваныя той незалежнай дзяржавай, якую мыслілі сабе як ідэал. У палітыцы яны працягвалі тварыць, аздабляючы той рамантычны перыяд мітынгаў і маніфестацыяў. З гэтага перыяду мы не атрымалі этапных літаратурных і мастацкіх твораў. Затое нарадзілася субкультура апозіцыйных шэсцяў. Сергей Харыўскі распавядае пра яе, згадваючы славуты балтыйскі шлях, які адбыўся роўна 10 гадоў таму. Беларусь ужо мае сваю традыцыю недзяржаўных акцыяў. Тое, што пачыналася ў канцы 80-х, сёння стала амаль што каноном. Шэсці на курапаты, напрыклад, абавязкова з крыжам, а чарнобыльскі шлях, со звоном и образом работы Алексея Марочкина. «День воли», вядома з харугваю БНР і са здымкам яе перша ўраду 5 метраў даўжынёю, які вырабілі мастакі костка і лойка. Дзясяткі прафесійных мастакоў стваралі транспаранты харугвай інсталяцыі. Міхай Сманюк нават запачаткаваў калекцыю тоталитарные режимы засталіся непахіснымі. Дзе спеўная рэвалюцыя прынесла плён, дык гэта ў краінах балты. 10 гадоў таму адбыўся балтыйскі шлях. Людзі ўзяліся за рукі і ўтварылі даўжэзны жывы ланцуг на сотні кіламетраў ад вільні да Таліна. Традыцыйныя строі нацыянальныя сцягі, народныя песні, бацькі здзець. Эстэтыка гэтай акцыі была прасякнутая маральнымі каштоўнымі сям'я, нація, свобода. З тая акції засталося мноства здымкаў з птушынай вышыні і самага блізку. Збягаецца далягляд жывы ланцуг сярод палёў і лясоў, шчаслівыя ўзнёслыя твары, у прачуванні большая радасці. І гэтая радасць надышла. Праз два гады балтыйскія нацыі выйшлі з СССР, які неўзабаве распаўся сам. Нашыя праблемы будуць развязаныя па-свойму не гэтак як у балты ці югославіі пэўна не гэтак романтычна ці карнавальна але досвед балтыйска шляху подказвае як рабіць дзейсныя акцыі па-першае той шлях меў акрэслены час пасля працоўнага дня і да заходу сонца па-другое у іх была візуальная ўсім бачная канчатковая мэта злучыць велізарны людскі ланцуг у святле вогнішчаў Па-трэце, іх эстэтыка была толькі сцвярджальна, без лёзанаў пярэчання ці карыкатураў, а толькі заклік да свабоды і дэманстрацыя лепшых сваіх пачуццяў. Памятаю, наша беларуская група стаяла ў тым чалавечым ланцугу, пра які распавёў Сергей Харэўскі на выездзе з вільні ў бок рыгі. Гэта сапраўды было запамінальнае ўсеагульнае свята яднання цікава саюз развальваўся народы разыходзіліся а наймацнейшае пачуццё якое засталося з тых незалежніцкіх акцыяў пачуццё чалавечай еднасці так ці інакш але субкультура шэсцяў цалкам абарвала сувязь цяпершчыны з беларускім савецкім культурным кантэкстам урэшце і сама тая субкультура згарнулася ў аўтаномную з'яву ну не з яе ж нам пачынаць будаваць нашу піраміду. Таму вернемся да нашых тышкевічаў. Якім чынам праблема рэстытуцыі вырашаецца ў суседняй літве. На мінулым тыдні якраз адбылася падзея, якая дазваляе ўявіць, няхай сабе на будучыню нейкую паралельную беларускую сітуацыю. Граф Альфред Тышкевич, спадчыны ўладальнік Палангі, якая цяпер стала папулярным літоўскім курортам, жыве ў аршаве. У камуністычнай Польшчы ён не мог свяціць свой высокі тытул і таму перабіваўся на дробных пасадах, пакуль не пайшоў на пенсію. С-падкаемца вялікага роду жыве вельмі сціпла, калі не сказаць бедна каб вярнуць сабе законныя ўладанні паводле літоўскага заканадаўства ён мусіць стаць грамадзянінам літвы. Слушнае патрабаванне, бо акрамя бедалагі Тышкевіча існуюць яшчэ дзясяткі прэтэндэнтаў на спадчыну, якія з задавальненнем вярнулі б сабе маёнтак і лічылі б дывідэнды, але пры гэтым не знайшлі б патрэбы нават паказацца ў той літве. Дык вось тышкевічу, які таксама не схацеў мяняць свой польскі пашпарт, якраз на мінулым тыдні літоўская дзяржава прызначыла пенсію 500 даляраў у месяц. Яно, вядома, няшмат, але ўсё ж сякі такі дадатак да нікчэмнай польскай пенсіі атрымаўся. Бакі нібыта засталіся задаволеныя. Гэтая да таго, што можна толькі сабе ўявіць, якая колькасць нашых графоў і князёў магла б выказаць жаданне вярнуць сабе былую маёмасць пры з'яўленні адпаведнага беларускага заканадаўства. Але тут паралель абрываецца. 86гадовы Альфред Тышкевіч пабачыў у паландзе дагледжаны палац у якім ён вырас і ідзе цяпер знакаміты музей бурштыну. Беражліва захаваныя пабудовы навокал, цэлы парк і неспілаваныя векавечныя сосны. А што б пабачыў нашчадак тышкевічаў у нас у лагуйску ці валожані. У лепшым выпадку занядбаныя будынкі або руіны, у горшым ані следу. На адным з аб'ектаў страчанай спадчыны пабываў наш сталы аўтар зміцер бартосік, які працягвае свой пошук забытых адрасоў беларушчыны. Гэта вёска карпілаўка. Цікава, хто і што магло б адрадзіць гэты некалі жывы культурны асяродак. Але паслухаем бартосіка. Праз невялічкую ў 10 двароў вёску пралёг белы шлях, ахайна выкладзены бетоннымі плітамі старые жилые хаты абапал этой узлетной полосы гляделись амаль недоречно. Узникали ассоциации с хатынью. Маленькая сгорбленная бабулька, некого негучно проклинаючи, полола город. Да я ей, я и звернулся со своим головным пытанием. Чем славутая ваша вёска? На что старая одразу ж выдала вычерпальный отказ. Ты гунь, хлопче, липы бачишь? Там левицкие жили. Творы Едвиги Наша Антона Левицкого я читал. Невеличкие веселые байки, у яких нехитрые белорусские дядьки становятся ахвярами анекдотичных махлярствов. Особливо запомнилась мова этих анекдотов, еще не унормованная правилами, живая. Старая надея Левандовская поскардилась мне на некую менскую пройдисветку, что за великие гроши продала ее и американское насенье, якое проросло нянавской прыгажости желтыми кветками заморского сорняка и над яким бабка уже третьи сутки гнула спину, проклинаючи тую Америку, что спочатку одаровала нас колорадскими жуками, а теперь этой желтой трасцей. Я ж, выдаючы спачуванне, з насалодаю слухаў яе мову, дзівячыся, што першая пачутая мной карпілаўская гісторыя была нібы з ядвігінскага рэпертуару. А дому даўно хлопец няма. Як удаву ягоную сына Менквд забрала, так і стаяў, пакуль калхоз некуды яго не прадаў. А дом прыгожы быў з балкон и розноколеровыми вакенцами. А после еще долго наши мужики подмурки рыли, все некое золото шукали, расповедала бабулька. А я черговый раз схаменулся от супадения, золото. Миновито так назывался первый белорусский роман, написанный господаром зруйнованной сядибы. И что, неужо знайшли, потекаюся я? А, махнула старая рукой, не там, видать, шукали. Нічога не мяняецца на гэтай зямлі. Думаў я, выруливаючы ў стары парк былой сядзібы лявіцкіх. Але карціна, убачаная там, уразіла і пераканала ў адваротным. Сярод здзічылых яблыняў і ружовага кустоўя закінутага саду зеўрала залітая застаялую зялёную вадою яма, абкладзеная вялікімі шэрымі валунамі. Неподалек мирно застыл бетонный дот в першей оборонной линии советской межи 39-го года. Самое место задуматься про марность человеческого леса у этой краине – Нарадзіцца праз пяць гадоў пасля вялікага паўстання, вучыцца ў нелегальнай люцынкаўскай школцы, адной з дачок Дуніна Марцінкевіча, доўгімі завейнымі вечарамі слухаць дзіўныя гісторыі з вуснаў легендарнага гаспадара, паступіць у маскоўскі універсітэт і быць адлічаным за палітыку, пачаць пісаць па-беларуску ў бутырскай турме, вярнуцца дахаты на папелішча згарэлага дому да ўдавелай маці ожениться, побудовать по уластным проекте новый дом с мансардой и камином, обсадить его ружами и садом, провести пешу от вильни до карпиловки, избирающие и друкующие у нашей ниве непридуманные байки еще веселого люду пачаць пісаць першы нацыянальны роман увайсці ў раду бнр паўдзельнічаць у паўднёвым паходзе генерала блак балаховича адпачыць пасля баёў у варшаве выдаць кніжку ўспамінаў і легчы на вечны спачын на віленскіх могілках роса як не вязаліся з такім прыгожым шляхам прыгожага чалавека і не гэтая брыдкая зялёная яма, не гэты дот, які так нікому ніколі і не спатрэбіўся. Але пачуццё вяртання дадому, выказанае ім у нашаніўскіх лістах з дарогі, ажыўляла пакінутую сядзібу. Ну але годзе ўжо гэтай гутаркі. Годзе гутаркі на сягоння, а ціганіны на сёлета. Вось бо ўзгорак, а там у долі векавыя дубы липы стоять, мои дубы, мои липы, сад, видать, мой сад. А уже при самом лесе, помеж розных дрыв, выглядает домок, мой домок, мой, описать вам его. Як же я опишу, коль он мой, бягу, ляту до его, бывайте здоровы. Я нарвал некалькі яблыкаў з дрэваў, пасаджаных лявіцкім, ды паехаў па сваіх справах сакрэт бетонкі аказаўся вельмі просты. Дарога вела на купалаўскія акопы. Зміцер Бартосік іранізуе з беларускай савецкай культурнай іерархіі. Маўляў, у літаратурнага генерала Янкі купалы памятныя мясціны дагледжаныя, а ў шарагоўца ядвігі наша не сутнасць іроніі ў тым, што ніхто па вялікім рахунку не ведае, хто з іх больш таленавіты і ўнес большы ўклад у культуру. Пясняр ці аўтар першага раману. Вось менавіта ніхто не ведае. Ад гэтага іх расстаноўка ў іерархіі, як і занядбанне адвігенаўскіх мясцінаў, выклікае прыкрасць. Іронія зразумелая і добра дапасоўная да пачатку 80х сёння нават пры тым што дзяржаўнае фінансаванне купалавых мясцінаў не спыненае ягонае месца ў беларускай савецкай іерархіі ўжо мала каго хвалюе каб пацвердзіць гэта не трэба рабіць апытанні публікі варта з'ездзіць у вязанку галоўную купалаву мясціну вёску дзе ён нарадзіўся у вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец некалі у гэтым запаведніку былі рэдкая прыгажосці краявіды у памятаю у навакольных лясах сярод таўсценных дрэваў можна было блукаць бясконца і бачыць увесь час нешта новае. Тыя карцінкі і цяпер праз 15-20 гадоў стаяць у вачах. Але сёння я іх не знайшоў. Царамліва затулены тонкай паласой дрэваў музейны комплекс з усіх бакоў узяты ў шчыльнае кольцо так званых садовых участкаў некалі нехта прыдумаў гэты дзіўны жарт ці здзек каб пакаленне нашых бацькоў магло б пацешыць сваю сялянскую кроў пакалупацца на шасці сотках ух як яны карчавалі тыя вязанскія лясы я гэта бачыў яны ручной пілою рэзалі камель да знямогі бо тоўстае дрэва давалася няпроста пасля яны абкопвалі пень з усіх бакоў а таксама да знямогі, бо трэба было выкалупваць зямлю паміж карэнням. Затым, калі пень з каранямі амаль што вісеў у паветры, яны абсякалі карані сякерай. Часам чаплялі вяроўку і спрабавалі сарваць пень сваімі запарожцамі. Але гэта мала калі выходзіла. Уявіце сабе, што на шасці сотках такіх дрэваў было 20, а то і болей а яны ўсё ехалі і ехалі, каб пасля сваіх, як правіла, кабінетных менскіх заняткаў зноў учапіцца ў жывыя дрэвы купалавай зямлі. І вось вынік: голыя пясчаныя ўзгоркі з куртатымі спарудамі, абнесеныя жалезнай сеткай. Відовішча на вершы не натхняе каб тут таксама адбылася своеасаблівая рэстытуцыя, каб сюды вярнуўся запаведны лес, спатрэбіцца гадоў 100. Гэта, вядома, засмучае, але цешыць надзея на тое, што так усё ж адбудзецца. Бо куртатыя дачкі насамрэч патрэбныя толькі таму пакаленню, якое іх тут укарчоўвала. Наступнікі абыякавыя жылля тут не зробіш і ехаць дзве гадзіны ў электрычцы, каб вырасціць вядро памідораў, можна толькі пры тых мізэрных заробках, якія існуюць сёння, якія не дазваляюць схадзіць па тыя памідоры на блізкі рынок. Асалода ад паляводства гэта рудымент сялянскага паходжання цяперашніх гараджан у першым пакаленні. Наступнікам хацелася б, каб прынамсі было прыгожа. А той, хто бачыў дачныя будоўлі, рассыпаныя цяпер па ўсёй Беларусі, наўрад ці знойдзе ў іх прыгажосць. Гэтыя карыкатуры на вёску, дзе будовы пасаджаныя адна на адну, больш нагадваюць жабрацкія кварталы якога-небудзь шанхаю, чым нешта прыдатнае для адпачынку. Між іншым дачкі выдатна ілюструюць тое, што адбываецца сёння і ў беларускай культуры адчуванне часовасці, немагчымасць ацаніць адсутнасць сувязяў, іерархіі, перспектывы. Яны дачкі некантэкстуальныя, чым і адрозніваюцца найперш ад вёскі. А нажыць тую кантэкстуальнасць перажыць 100 гадоў і некалькі пакаленняў на такое яны не разлічаны. Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.